Mens moet leef, word alles, van die begin tot die einde, vertel in die geschiedenis van die konings van Israël en Juda.